Maria Brisi Giorgi estis itala componistino, organisto cae pianisto, quiu nascicis en Bologno en musicista familio. Si havis du fratoin quiui ancau igis famae musicistoi. La musica talento de Maria estis jam apresita infanagi. En la agio de nau iaroi, si comensis presentici publike, cae, ce la agio de dec tri, si iam estis la organisto cae Corus Mastrino de la grava monageio de San Martolomeo en Ancono. Maria Brisi estis laudata quiel unor la plei belei cae famae virinoi de sia tempo, sed, Schia alloga bellezzo estis ombrita per schiae musicae naturdonoi. Pietro Giordani scribis, laudu schin ne chiel virinon, sed chiel artiston. El agio de decnau, schi geet sigis cu la advocato Luigi Giorgi, conata kiel el stara figuro de la Bologna jacobenismo. Cune con sia ezzo tiel politiche engaggita, Maria dedici sian arton je la servo de la Respublico. Lao oficiala peto de la municipo de Bologna, ocase de la visito de Napoleono en januaro 1797, Maria Brisi Giorgi componis la patriotan hymnon por la festado de la ocasajo. Maria presentis sian marchon en la teatro Marsigli en la ceesto de la generalo mem. Dum la austro-rusa occupazio de Bologna, sci cae sci a translocigis proxime de la imperiestra cortego en Vieno, la grande urbo, quie si presentis uno el siai concertoi. Sia reveno al Bologno en decembro 1805 marquis la comenzon de la plei brila arta periodo de Maria, quiu en 1806 ricevis la titolon de la acclamita Filarmonica Academio. Si ancau estis acceptita ce l'Academia dei Concordi, cie si farigis la centro de atento. Crome, si malfermis la Polimniatson Academion, ciu estis piano cae cant lerneio same kiel concerteio. Sia domo estis rifugeio del starai musicistoi, de kie si stimulis pli cae pli la crescon cae perfectezon de la arto. Estis Maria Brisi Giorgi, qui organisis vesperon ce la Academia Polimniazza por la iuna Joachino Antonio Rossini, por lia oficiala debuto quiel componisto cae solisto, presentante sinfonian jodiau pliconata quiel la Bologna sinfonio. Tiu ocasaggio alportis al Joachino Rossini la unuan presitan raporton pri lia cariero quiel componisto. Ancau Maria Brigi presenti concerton cun la fam conata violonisto Nicolo Paganini, quiu malofte acceptis ludi. Tiu ci concerto ripetigis poste ce la municipa teatro. Tamen, la agadoi de Brigi, qui el componisto, organizanto cae concertisto, ne estis limigitai al sia academio. La artisto estis la cefa visaggio de la unua chambra concerto farita ce la teatro comunale, quie, laura porto, la unica pianisto blindigis la spectantaron en silenton. Quiel cefa figuro en la napoleona periodo de Bologno, Si contribuis al gia reputatio kiel cultura centro cae grand urbo de musico. Si estis admirita kiel musica interpretisto cae apresita kiel componisto de Musio Clementi, Joseph Haydn cae Koseliuc, kiui dedicis vercoin al si. Maria Brisi Giorgi suferis pro malfacila gravedezzo. Ci ludis sia in lasta in notoin nur por la amicoi cae familianoi ciui circauis sin en siei lasta viv momentoi. Si mortis pro acuso ie nur trideces iaroi. Pos longa periodo de forgeso, Maria Brisi Giorgi estas retrovita en 2001 danke a la malcobro de la partituro Marcia de la Cittadina Giorgi datita inter 1796 kai 1799 tio conducas al nova esploroi e kai permessa satesti la influon de Vrisi Giorgi kai shi Academia Polimniatsa en la formado de la Iuna Rossini, same quiel reconante sin en la anonima portreto conservita en la Internazia Musica Museo. Gis nun, si ai componajoi restas prescau ciui perditai.